Pa smo rekli da u osnovi onaj ko čini širk nije opravdan neznanjem. Nije opravdan neznanjem. I naveli smo dokaze za to. A posljednje pitanje u okviru toga je pitanje da li je onaj ko čini širk mušrik odnosno onaj ko čini ibadet nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala u tom trenutku da li je on mušrik i da li se za, njega, za njega kaže da je mušrik. Ako je džahil, neznalica, ili taj širk čini pod određenim tevilom, pogrešnim tumačenjem, je tako? Ili je od onih nad kojim nije uspostavljen dokaz. Da li ste razumeli pitanje? Znači, mi općenito govorimo o opravdanje neznanjem. I spomenuli smo mnogo pitanja. Spomenuli smo pitanja onih nad kojima nije uspostavljen dokaz, onih koji se smatraju da su u dehlu fetri, o tome kako su učenjaci se postavljali prema u određenim situacijama kad su počinjali sa svojom davom prema narodu koji je bio ogrezao u širku, jel tako? U činjenju ibadeta mimo Allaha smanu ta'ala. I došli smo do ovog pitanja. Pitanja. Da li je, znači, da li se kaže za čovjeka da je mušrik, Ako čini ibadet nekome drugom ima Allah s.w.t. Dakle, ako čini širk. A radi to iz neznanja ili nije uspostavljen nad njim dokaz ili šta? Je ovaj radi to pod određenim vilom, odnosno pogrešnim tumačenjem. Pa smo rekli da ako nema uzra u neznanju i nije opravdan neznanjem, onda je onaj ko čini širk, mušrik, bez obzira što je džahil, bez obzira što to radi pod određenim uh, uh, pogrešnim tumačenjem, jel tako, te vilom, ili bez obzira što nad njim nije uspostavljen dokaz. Pa smo prošli put spominjali, znači, brojne dokaze ovde iz Kur'ana, gdje Allah subhanahu wa ta'ala spominje stanovnika džahenneba, odnosno spominje nevjernike i opisuje ih da su, ne znam, neznalice. Znači to im neznanje nije bilo nikako opravda, opravdanje, nije bilo nikako opravdanje. Dobro. I slučaj, znači, Adi ibn Hatima, radijallahu an, kad je rekao Rasulu sallallahu alaihi sallam, kad je čuo ajet iz sure Taube, nismo mi njima ibadet činili, pa ga Rasul sallallahu alaihi sallam podučio, jeste li ih slušali kad vam nešto halale i vjerovali da je to halal? Jesmo kad vam nešto haram, jeste vjerovali da je to haram? Jesmo. E kaže, to vam je vaš ibadet njima. Pa ga je podučio, oni nisu znali da je to ibadet njima. Znači, sam Adi potvrđuje da je bio, džahil nije znao to, je li tako? Međutim, nije ih to opravdalo, Allah subhanahu ta'ala ih naziva to što su oni radili, naziva ibadetom i ustanovljava svojstvo širka u ovom ajetu njima. Jer na kraju ajeta subhanahu amma yushirikun uzvišeni on i visoko iznad onoga u čemu mu širk čini pa je nazvao sve ovo šir širkom to smo prošli put spominjali znači te dokaze kuranske ajete وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير kažu da smo mi čuli ili da smo razumjeli mi ne bi bilo od stanovnika vatre da smo čuli ili razumijeli. Šta znači bili su neznalice, je tako, ne bi mi bili od stanovnika vatre. Isto tako, وَلَكَدْ رَأْنَا لِجَهِنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا Mi smo stvorili i rasejali, rasijali mnoge džine i ljude koji imaju srca sa kojima ništa ne, sva, ne svataju. Šta to znači? Da ne znaju. a oni su već za džehennema, jel tako? I to su oni koji su nemarni. Kul helnu nabijukum bil ahsarine a'mala, reci očite da vas obavijestimo onima koji su najveći gubitnici. Alladine dalle sa'juhum fil hayati dunja, wa hum jahsebuna anahum jahsenuna sunah. Oni koji je trud na dunjalku uzaludan, propao, tako, pogrešan, a oni misli da je dobro ono što ra, što radi, da će im biti nadaju se dobro zbog onoga što, či, što čini. Isto tako posebno smo prošli put akcenat stavili na ovaj ajet Ferikan hedao Ferikan ali uh, haqqa alihimu dalale. Allah subhanahu wa ta'ala kaže jednu skupinu je uputio, a drug, na drugoj se na riječ zavljena. Znači druga je istinski zalut zalutala. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo dvije različite skupine. Jednu je u puti, a drugi su u zabludi. A ovi koji su u zabludi, šta su oni? I tehadu šejatine i tehadu šejatine aulijae min dunillah. Oni su uzeli šeitane za zaštitnike mimo Allaha subhanahu wa ta'ala o jahsebune annohum muhtadun, a vjeruju da su upu upućeni. I šta je ovi? Ovi vjeruju da su upu da, pu, da su upućeni. Onaj koji je na zabludi onaj koji je na zabludi, a vjeruje da je upućen, šta je on? neznalica, ali tako, ne zna. On vjeruje da je na uputi, a on na zabludi. Je tako? Pa kaže da su opravdani oni svojim neznanjem. Ona skupina koja je upućena, koju je Allah uputio, i ona koja je na zabludi, a vjeruje da je upućena, da su opravdani neznanjem, ne bi između njih nikakve razlike bilo. Je tako? Jer i ovi vjeruju da su na uputi, i ovi vjeruju da su na uputi. Je tako? ali ovi ne znaju da su zalutali, da su opravdani neznanjem, nikakve razlike između te dvije skupine ne bi, ne bi bilo. A Allah subhanahu wa ta'ala je razdvo, razdvojio između dvije skupine. Jednu je u putu, a drugi su na zabludi, uzeli su šeitane za prijatelje i zaštitnike, a misli da su upu, upućeni ili vjeruju da su upućeni. To su ti otprilike dokaz. Ovdje je jedna konstatacija u okviru ovoga. Znači, da li je sad čovjek koji čini širk, da li se za njega kaže mušrik, bez obzira što je džahil, bez obzira što radi to pod određenim vilom i bez obzira znači da li je uspostavljen nad njim dokaz ili nije. U okviru toga jedan od dokaza da je onaj ko čini širk mušrik i da ne može nikako biti muslima, je tako? je i činjenica da svi muštrici uglavnom čine širk iz čega? I radi čega? Radi neznanja. Znači, svako ko čini širk u stvari, čini to radi nezna? Radi neznanja. Šta bi bilo kad bi bio opravdan neznanjem? kom se radi. Znači, praktično ispalo bi da su svi muštrici opravdani. <clears throat> Kaže, u okviru toga, znači, Činjenje ibadeta nekom drugom mimo Allaha uglavnom se događa radi neznanja. Znači, događa se radi neznanja. Zato što čovjek koji potvrđuje poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i vjeruje u Kur'an i spominje ono što Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u svojoj knjizi i čuje, jel tako, sluša ono što se spominje u Allahovi subhanahu wa ta'ala knjizi od plašenja širkom, upozoravanja na širk, veličanja pogubnosti širka. Da Allah subhanahu wa širk neće uprostiti, da je to najveća nepravda, da je to najveći zulum, jel tako dalje? I da onaj ko širk da će biti vječno u vatri i da mu je zabranjen džennet i da su mu poništene sva djela, jel tako? Ko čuje Kur'an i čuje šta Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu govori o širku od ovih stvari koje sam sad spomenuo, a vjeruje u Kur'an, Može li se desiti da poslije toga opet čini širk? Namjerno. Svjesno i zna da je to širk. To pametnom, jel tako? Pametnom se ne može desiti. Ako čovjek vjeruje Allaha i poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi sallam i vjeruje u Kur'an, a onda u Kur'anu čuje da Allah subhanahu wa ta'ala širk neće oprostiti, da je to najveći grije, da je to najveća nepravda, da će onaj ko čini širk biti vječnom u džehennemu, da da mu je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio džennet, da će mu sva djela biti poništena. I on vjeruje u to i opet poslije toga da namjerno čini širk. To nije normalno. A šta je onda ostala jedina mogućnost? Šta je ostala jedina mogućnost? Da on vjeruje, je tako, da je za širk tako kako je rečeno, ali da učini širk jedino je moguće iz neznanja. Jedino je moguće da to uradi iz iz neznanja ili pod određenim pogrešnim tumačenjem, odnosno šub, šubom, pod određenim izgovorom, šubom i tako dalje. Pa, ili da bude neznalica da slijedi nekoga drugog, da vidi nekog drugog da to čini, pa da ga naslijedi i tako dalje. A Kur'an, je tako, odgovara onima koji znači pravdaju onoga koje slijedi nekoga drugog u širku, drugog u širku da će time biti opravdan. Kur'an subhanahu Allah subhanu ta'ala u Kur'anu to odbacuje i odgovara takvime. Kaže da onaj ko čini širk iz radi slijedjenja ili oponašanja drugih u tom širku, ko tako čini širk, jel tako, Allah subhanu ta'ala ga nije opravdao. I onaj ko ga smatra opravdanim, izmislio je laž, potvorio je na Allaha subhanahu wa ta'ala. Jel Allah subhanahu wa ta'ala kaže za mušljike, jel tako, to, ti koji su slijedili sljedbenici u širku, znači nisu oni sami vođe u tome, nego su sljedbenici, da nisu time opravdani. Kaže šta? Kad ih je Allah subhanahu wa ta'ala baci u džahennem, oni dozivaju. Inna ata'na sadatena wa kubara'ana fa'adalluna sabira. Mi smo slijedili svoje velikaše i glavešine i oni su nas odveli sa pravog puta. Oni su nas u zabludu odveli. Je li im to bilo opravdanje kod Allah subhanahu wa ta'ala? Nije. Nije im to bilo opravdanje kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato neka zna svaki čovjek danas i neka ovo bude ibret. Evo nek čuje dobro ovaj ajet da mu neće biti opravdanje nikakav hođa i nikakav muftija i nikakav rejs i nikakav šejh neće mu biti opravdanje kad on sazna istinu. Evo, dobro nek posluša svako ovaj ajet. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sebila. Mi smo slijedili svoje velikaše, velikane, glavešine i oni su nas u zabludu odveli. Ko ovo govori? Oni, ko, oni ovo govore iz džehennema. I onaj ko bude vjerovo da će mu to biti opravdanje, ovako će dozivati žehenneme, da Allah subhanahu ta'ala tako sačuva. Da Allah subhanahu ta'ala od takvog stanja nas sačuva. I nek bude ovo ibret za svakoga ko čuje. Nek provjeri ajet Ahzab, zadnji ajet iz sure Ahzab. Zatim Allah subhanahu ta'ala govori o nevjernicima, govori o njima, inna vajetna abana, šta je njihovo stanje? Kad im dolazi poslanici, je tako? وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون I tako nikad nismo poslali poslanika prije tebe u neko selo, neko nasiljeno mjesto, nekom narodu, jel tako? A da nisu oni koji su raskošnici bili rekli mi smo zatekli svoje očeve na nekom putu i mi se za njihovim tragovima povodimo. Je li im ovo bilo opravdanje? Nije im ovo bilo opravdanje. Nije im ovo bilo opravdanje. Što da kažu, mi smo svoje očeve slijedili. To ne. Nije im to bilo opravdanje. Nisu time bile opravdani kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže dalje, ovim ajetima i sličnim ajetima učenjaci su dokazuju da nije dozvoljeno biti mukallid, sljedbenik, slijepi sljedbenik u teuhidu i vjerovanju u poslanstvo. Da to nije dozvoljeno. Šta to znači? Da čuješ nekoga, je tako, uh, šehadet i samo da ponoviš za njim i ti znači da budeš obični mukalib, slijediš, a ne znaš znači dokaze tog šehadeta, ne znaš jednostavno da ne znaš, ne poznaješ onaj teuhid, šta to znači, da, da budeš samo slijednik, samo da ponavljaš za njim. Nije dozvi. Jer to je mukalib. Slijepo slijedi, on to i ne razumije i ne mora biti da je razumio i shvatio nego da ide za njima. Znači nije dozvoljeno na osnovu ovih hajeta dokazuju učenjaci da to nije dozvoljeno i u osnovama, u temeljima vjeri i u temeljima vjeri nego da je vađib svakom širijatskom obavezniku da slijedi i uzme teuhid sa dokazom sa razumijevanjem, da razumi šta je to sa dokazom isto tako a, e, risale znači poslanstvo i temelje vjeri da zna sa dokazom zašto? zato što su temelji teuhida znači i dokazi teuhida jasni jasni i znači e, istaknuti u Allahu subhanahu wa ta'ala knjizi i tevhid i poznavanje tevhida i širka znači nije specijalno znači neka nauka koju poznaju samo veliki učenjac, koji poznaju samo veliki učenjac. Isto tako kaže, svi su se učenjaci složili, znači iđma, ovdje u Duraru se nije, da nije džajiz taklid u tevhidu i risali, znači u šehadetu, u temelju ove vjere. Nije dozvoljen taklid. Međutim, ima drugo pitanje, ovdje se može postaviti. Šta je sa onima koji, na primjer, poznaju tevhid, ali ga ne poznaju sa, do, sa dokazom. Jel tako? Znaju znači šehadet, znaju teuhid, ali ne, ne znaju šerijatske dokaze, misli se ovde, kuranske ajete i hadite, ne znaju to dokazati kuranskim ajetima i hadithima. Kaže da nije dozvoljeno u tome taklid, znači nije u tome dozvoljeno biti slijep i sljedbenik nekoga. Međutim, ako neki čovjek vjeruje, poznaje teuhid, je tako, ali ne zna dokaze, Jel tako? Ne zna dokaze. Ali čvrsto vjeruje od noću gospodara subhanahu wa ta'ala i samo njemu ibadet čini. I čvrsto vjeruje u poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i vjeruje u proživljenje poslije smrti i vjeruje u džennet i džehennem. I vjeruje da, su, da ove stvari koje mušnici čine na kaburovima, na pred kipovima, na svojim mušičkim svetištima, je tako? Da je to sve batilo Je tako? I da je to sve da tako vjeruje. Tako? I ako u to bude tako čvrsto vjerovao, bez ikakve sumnje, on je musliman. Makar ne znao dokaze za za teuhid. Makar ne, ne znao dokaze za teuhid. Zašto? Zato što većina muslimana, čak i kad im se je tako? Ispomenu šerijatski dokazi, oni, znači, samo značenje ti šerijetskih dokaza često ne razumiju, jel tako? Ili ne, ne zapamte, jel tako? Ali zapamti značenje tevhida i šta je to tevhid, da se samo Allahu ibadet čini, jel tako? I znaju šta je širk, da se ne smije ničemu drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ibadet činiti. Spominje imam nevovi u komentaru a, muslimovog sahiha, gdje govori o hadithu Damam ibn Tha'labeta, gdje kaže da ovaj hadis upućuje na to da obični ljudi, znači svaki obični musliman, prosječni musliman, od onih koji su sljedbenici, mukallidi, nisu, znači, onaj, učenjaci, da je dovoljno za njega da vjeruje u istinu. Da je za njega dovoljno da da vjeruje u istinu, da u nju čvrsto vjeruje bez ikakve mogućnosti, znači dvomljenja ili da, da se poljulja u tom vjerovanju. Je tako? Da mu je dovoljno. Šta on hoće da kaže? Da ne mora zavaljanost njegovog imana da zna šerijatski do dokaze. Da ne mora, da nije šart zavaljanost njegovog imana da mora poznavati šerijatski dokaze suprotno mu'tezilama. Oni kažu šta? Da mora svakim svima znati Dokaz, je li tako? Šta je dokaz za ovo da ne mora svakim svima znati šarijetske dokaze? Jeste upravo ovaj hadith Damam ibn Tha'alabete, je li tako? Od danesa e, ima muslim bilježi da je došao čovjek iz pustinje i rekao O Muhammede, došao nam je tvoj izaslanik i tvrdi da je tebe Allah subhanahu wa ta'ala poslao. Pa je rekao Resul sallallahu ve sellem istinu vam je rekao taj moj izaslanik, je tako? Pa kaže, a ko je stvorio nebesa i zemlju? Pa je rekao Allah. A ko je stvorio, ne, uh, ko je stvorio nebesa Allah. Ko je stvorio zemlju? Allah. Ko je postavio ova brda i Allah. učinio na njima ono što je učinio? Rekao je Allah. Kaže, tako ti onoga koji je stvorio nebesa i stvorio zemlju i postavio ova brda, jel tebe Allah poslao? Kaže, jest. Tvrdi tvoj zaslanik da je e, nama obaveza da pet puta dnevno klanjamo u jednom danu i noći. Kaže, istinu vam je rekao taj moj zaslanik, jel tako, koji im je došao. Kaže, tako ti onoga koji te poslao, Jel ti to Allah naredio tih pet dnevnih namaza? Kaže, jeste. Zatim je tvoj zastanik tvrdio da nam je obaveza da dajemo zekijat na naše imetke. Kaže, istinu vam je rekao. Tako, mi, tako ti onoga koji te poslao, jel ti to Allah naredio? Kaže, jeste. Kaže, isto tvrdi da nam je obaveza da postimo mjesec namazan u svakoj godini. Kaže, istinu vam je rekao. Onoga, kad tako ti onoga koji te je poslao, jel ti Allah to naredio? Kaže, jeste. Isto tako tvoj zaslanik tvrdi da je nama obaveza da idemo na hađ, je tako, ko ima mogućnosti, kaže jest. Zatim se okrenuo i rekao, tako mi onoga koji te poslao sa istinom, neću na to ništa dodati niti odu, oduzeti. Kaže Resul sallallahu alaihi wasallam, la in sadaka la jeduhulun al džanne. Ako bude iskren, ući će le jeduholenne al dženne, ući će u džennet. Ako bude iskren, znači ako ovu ovako uradi, kako je sad rekao, je tako, ući će u džennet. Kako ovaj hadif dokaz za ovo što govorimo? Kažu, u ovom hadithu nije Rasul sallallahu alaihi sallam od njeg tražio ništa osim da je tako zna i da vjeruje, da zna istinu i da vjeruje u nju. Nije znači da, da traži od njega da on treba znati šarijatske dokaze za to, a pogotovo nije rekao stani, sačekaj, ti moraš ovo vjerovat, trebaš da vidiš moje moje džize, da pogledaš ovo, da istražuješ to, da to dokazuješ, ništa on nije rekao. Nego šta? Bitno je bilo od njega, od tog pustinjaka, šta? da u to vjeruje, je li tako? Da u to vjeruje. Bez ikakvog dvoumljenja. To mu je dovo, to mu je bilo dovoljno. E to vam je a, šerijatski dokaz za ovo što govorimo. Znači da nije obaveza svakoga sredbenika oni da da moraju znati šerijatske šerijatske dokaze. Kaže imam nevovi, znaj da je ovaj čovjek koji je došao iz pustinje da se zove Bamam, ibn Sa'labete ili Dimam Dimam ibn Sa'labete kako ovdje kaže da se on tako zove i tako ga spomenuo imam Buhari u svom rivajetu dobro to je ono što što se može spomenuti pod e, ovim pitanjem od šerijatskih dokaza. Šta? Da nema opravdanja u neznanju, jer se širk u osnovi čini šta? Iz neznanja. Onaj ko vjeruje u poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi sallam i u Kur'an i zna šta je u Kur'anu rečeno za širk, je tako? A poslije toga ga čini može to raditi samo iz neznanja. Iz neznanja. Ne može to raditi svje, svjesno, je tako? Onaj koji je razuman, koji ima pamet. Još samo da dodamo riječi ovdje šeha Mohamed ibn Abdul Wahaba kad govori o stvarima koje izvodi izvjeri. O tako? Kaže u ovih deset stvari koji izvode izvjeri. A od tih stvari je prva ši, širk. Od tih deset stvari koji izvode izvjeri isti je u njima i onaj koji to uradi ozbiljno ili iz šale ili iz straha da mu se ne desi nešto što ne voli, je tako nešto nepoželjno, ili iz neznanja, ili radi te vila, ili da pogriješi, tako? Da to radi, radi greške. Svi su u tome isti. Niči od ovih stvari nisu opra, opravdani. Samo jedan opravdan a to je onaj koji je prisiljen. Pa treba napraviti razliku između onoga ko uradi širk iz straha da mu se ne desi nešto što on ne voli i što mu je odvratno ili nepoželjno za njega i između onoga koji je prisiljen. Ima li razlike u tom? Ima ogromna razlika. Danas mnogi su ove stvari šta? pomiješali. I kaže, mi moramo sad ovo nešto raditi. Da ne spominjemo stalno šta. Radi čega? Ostaćemo bez posla. Ali tako? Ili desit će se ovo, ili nešto pretpostavljaju od stvari koje oni ne vole da im se desi. Da li im je to opravdanje? I kažu, mi moramo, mi smo prisiljeni. I onda pomiješaju između ove dvije stvari. U stvari, oni se upuštaju u širk iz straha da im se desi nešto što njima nije prijatno. Nešto neprijatno, je tako? To je jedna stvar. A druga je stvar pri prisila. A u širku može biti opravdan samo onaj koji pri prisiljen. Samo onaj koji je prisiljen. A prisila u širku i kufru, to je vezanje, šibanje i batina. Batinanje. Prisila. To je prisila za širku. Za neke druge stvari prisila može biti daleko nešto manje. Daleko od manja stvar, ali za širk mora biti ovo. Isto tako kaže Suleiman ibn Sah, uh, eh, Sahman, zaista veliki širk u činjenju ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, ili činjenju nekome ibadeta uz Allaha subhanahu wa ta'ala od poslanika, eulijaha i dobrih ljudi, u tome niko neće biti opravdan neznanjem. Nego je poznavanje imana od nužnih stvari od vjeri. Zašto neće biti opravdan neznanjem? Zato što mora poznavati iman, mora naučiti šta je, šta je ima. Mora naučiti šta je ima. Mora naučiti šta je ima. Zato neće biti opravdan neznanju. Neće biti opravdan neznanju. Dobro. Sljedeća stvar i sljedeće pitanje koje možemo večeras uz Allahovu pomoć isto tako dotaknuti i spomenuti jeste da je veliki širk zabranjen kod svih, je li tako? I da ne postoji šubha pod kojom bi se moglo op, mogo opravdati neko čineći veliki širk. Ovo smo sve to sad, znači, ne može biti neznanje, opravdanje, ne može biti onaj nešto drugo, međutim sad specijalno govorimo o šubha o šubi, ako neko čini veliki širk pod određenom šubhom. Obzirom da je širk, znači zabranjen, nema nikoga na dunjalu ko smatra da nije. Je tako? Zato nema šubje pod kojom bi čovjek mogao biti opravdan pa da čini, pa da čini širk. Zašto? Kaže u prvoj rečenici većina mušrika imaju, odnosno, mušici čine širk radi šubhi koje su, koje imaju, je tako? Radi šubhi koje imaju. Nema mušika da čini širka, da to ne čini sa određenom šubhom. Pa kad bi rekli da je čovjek otprav, opravdan u širku šubhom, ne bi mogli tekfiriti ni kurešije ni mušrike Kurejša ne bi mogli tekfiriti. Jer i oni su šta širk činili pod šubhama. Pod određenim šubhama. Pod nekim dokazima za koje su mislili da su do, dokazi. Ne bi mogli tekfiriti ni smatrati nevjernicima čak ni židove ni krv ni kršćana. Jer i oni činio širk pod određenim šubhama. Pod određenim šub, Ovdje u samom uvodu ima govor od šeha Abdu Latifa ibn Abdurrahmana gdje on govori o nekim ljudima koji pokušavaju govorom šeha Islama ibn Tejmije da prikažu da šeha Islam ibn Tejmije je rekao da čovjek može biti opravdan šubhom u, ši, u širku. Da može biti opravdan šubhom u širku. Međutim, kaže da e, Nije to istina, znači da je to koji danas što se radi. Uzimaju se dijelovi govora koji se odnose možda na neke e, stvari ispod širka, na novotarije, na neka pitanja koja e, su detaljna pitanja koja poznaju samo znači neki e, pojedinci od učenjaka je jel tako, da tako kažemo, nije svi ni učenjaci nego pojedinci od učenjaka i tako dalje, da u tome neko ako pogriješi pod određenom šubom i tako dalje, da možda eventualno može biti opravdan. Međutim, u velikom širku, ne. Šehekul Islam ibn Tejmije nikad to nije rekao. Osim toga, šerijatski dokaz je nasuprot toga. Kaže u hadithu, kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, Ma mararta alaihi min qabri dusijin au kurejšijin fa kullahu inne Muhammedan jubaširuke binnam kad god prođeš pored kabura nekog od dusi, to je pleme, dus, je tako? Pored nekog kabura dusije ili nekog kurejšije, reci mu, al Mohamed te ti donosi radosnu vijest o vatri. Znači, Mohamed te reci da ti Mohamed nagovještava, šta? Vatru recimo da ti Mohamed nagovještava vatru. Šta je ovaj dosi i kurajši? Ovo su ljudi umrli prije poslanstva, je li tako? Razumite, prije nego što je šta do njih dokaz, do, došlo, uopšte Vesul sallallahu alaihi sallam bio došao sa poslanstvom, je tako? Pa kad god prođeš pored njihovog kabura, a oni su od ehlu fetri, Zašto? Zato što su činili ši, širk i umrli na širku. Bez ozvira na to kaže obradu ih šta? Vatrom. Obradu ih vatrom. Kaže ovo je Resul sallallahu alaihi sallam rekao za njih a oni su odehlu fetri. Pa kako i šta je s onim onda koje od ovog ummeta koji sluša kuranske ajete i hadite Rasula sallallahu alaihi sallam i sluša fikske propise o obaveznosti tevhida i kako je širk zabranjen, je tako? Kako onda bude opravdan? Kad Rasul sallallahu alaihi sallam kaže obradovi svakog dusiju i kurešiju čimer, džehennemom, vatrom, kako će ovaj biti opravdan? Tako odrasta uz živi s Kur'anom, sluša kuranske ajete, tako dalje od ovog ummeta. Ako je od onih koji sami čitaju Kur'an, onda je stvar još gora. A pogotovo ako se usprotivi iz inata čini, je tako? Odnosno, radi inata ustrajava da, da, i pokušava da bude dozvoljeno ono što čini od, ši, od širka. I još iz inata poziva da se čini i bade dobrim ljudima i avlijama i još tvrdi da je to poželjno i da je to pohvam i da Kur'an na to podstiče pa kaže ovo je kufr jasni od svijetlog sunca je tako u povodni znači ovo je kufr jasni od svijetlog sunca u povodni i ne zastaje u tekfiru ovakvog onaj ko zna šta je islam i kakva su pravila islama kakva su pravila islam. Znači, imamo šta? Situaciju da Resul sallallahu alaihi wa sallam ljudima od Kurešija nagovještava džehennemsku vatru. A kako da bude opravdan onaj kome su iznešeni dokaz i pozvani pa se uzinati i ustrajava na ibadetu kabrovima i turbetima i činjenju širka. Kako da bude opravdan? I kako može zastati neko u tekfiru takvog, u smatranju da, da on onaj može, da je opravda nekom šubom i tako da Dalje nastavlja ono što smo na početku rekli. Zato što većina mušnika imaju određene šubhe. Evo, na primjer, mušnike šubhe. Kažu se, e, se kulu ladi nešreku, la še Allahu ma šrekna, wala abauna. Reći će ti mušnici, da je Allah htio, ne bi mi činili širka ni naši očevi. Evo ti šubhi. Vidite, mušnici imaju šubu. Pa je li Allah subhanahu ta'ala opravda ovom šubom? Nije Allah subhanahu ta'ala opravda ovom šubom. Ovo je šubha čija? Šubha kaderija. Gdje oni kaderom pravdaju svoj ši, širk. Allah je tako htio. Allah tako odredi da mi činimo šir. Allah subhanahu wa ta'ala i tjera ulaž. Zašto? Zato što oni ne znaju šta je Allah odredio. Odredio. Ali znaju šta im je Allah naredio. Pa oni koriste kader ono što im je nepoznato. Ono što ne znaju šta je Allah odredio. I time se brane od čega? Od šerijata, od onoga što im je Allah naredio. Čime brane se onim što im je Allah odredio od onoga što im je Allah naredio naredio. A ono što im je Allah odredio im je nepoznato, a ono što im je naredio to im je po poznato. E zato su lažovi. Jer pozivaju se, tako je Allah odredio. Otko ti znaš što je Allah odredio? A znaš što ti je naredio? Znaš. Razumijete? Znači to je jedno od šubhi. لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء da je Allah htio, ne bi mi ibadet činili nikome mimo njega, ni naši očevi, ni bi išta mi zabranjenim učinili mimo njega. Je tako? Isto, koji ovi prvi, je tako? Isti ajed. Isto tako, kršćan. Zar nemaju kršćani šubhe? Imaju te kako šubhe? Kažu, Isa se rodio bez oca. Je tako? Tu im je šubha. Svatate? Znači, čovjek, Isa a.s. rodio se bez, bez oca. Zatim kažu, on je riječ od Allaha. I tako dalje, i ruha od njega, i tako dalje, obzirom da nisu razumijevali tije stvari i nisu pravili razliku između kadera i Allahovog naređenja i ne znaju da Allah subhanahu wa ta'ala stvara svojom riječju, nisu ni to znali, je tako? nego su vjerovali da je Isa a.s. sama riječ Allahu. Allah s.w.t. kad kaže da je Isa Allahova riječ koji je poslao Merijem u stvari, šta? Da ga je stvorio svojom rije, riječju. Je tako? Budi i on je bio, je tako? Ne, oni vjeruju da je Isa sama Allahova riječ, a sama Allahova riječ je od njega, šta? Njegovo svoj? Svojstvo. I zato je Nevjernik onaj ko kaže da je Kur'an stvoren, jer je rekao za Allahov govor da je stvo stvoren. Razumijete, broć? Znači, to im se pomiješalo, to je šubha, i zbog te šubhe činili širk. Širk, kome? Činili su ibadet i čine i dan danas ibadet i sa'o alaihi sallam i smatraju ga ilahom. Kad bi rekli da su mušrici opravdani, šubhom, onda bi morali opravdati ikovi. I kršćane, i za njih bi morali reći šta? Opravdani su. Šta ćeš, imaju šubu. A šta smo rekli? Koji ih ne tekfiri i sam je ne? Nevjerni. Ko ne tekfiri židove i kršćane i ne smatra i nevjernicima i on je sam nevjernik. A vidiš da i oni imaju šubhu. I oni imaju šubhu. Ono što treba znati, znači, jeste da su iman i širk dvije suprotne stvari. Dvije suprotne stvari. A dvije suprotne stvari nikad se ne mogu zajedno na naći. Niti mogu u isto vrijeme da nema ni je ni jedni. Suprotnost, znači, nikad ne mogu doći zajedno, niti mogu biti da nema ni je ni jedni. Niti mogu biti da nema nijedni. Znači, nema nikakve šubhe pod kojom se širk može činiti. Zašto? Onaj ko zna šta je nešto, zna suštinu određene stvari. Onaj ko poznaje šta je suština nečega, on automatski zna šta je suprotno to tome je tako? On onda dobro zna i šta je suprotno tome. Pa ona ko, ko, onaj ko zna šta je suština teohida i šta je iman, on zna šta je širk i šta je ku? kufr. Je tako? Šta je širk i šta je kufr. A onaj ko ne zna suštinu imana, stvarnost, znači šta je to iman i njegova suština, on će to pomiješati sa, ku, sa kufrom. Njemu će se te stvari pomiješati. Onaj ko ne zna šta je tevhid, njemu će se to pomiješati sa, ši, sa širkom. Znači, ovo je dokaz šta? Da se uglavnom to desi iz, nezna, iz neznanja ili pod određenom šubhom ili red krivog sva radi krivog svatanja, radi šubhi, tevila i tako dalje. Znači, to je To je dokaz. Isto tako nema nikakve sumnje da onaj ko sumnja u nešto da je on u stvari ne zna ne zna li se. A evo šarijatski dokaz kao što kaže Abdullah Ebu Batin Rahimahullah kaže Allah subhanahu wa ta'ala nas obavještava da nevjernici sumnjaju u ono što im je Allah subhanahu wa ta'ala obećao. Sumnjaju od, u njegove poslanike. Sumnjaju u proživlje, u proživljenje. Šta je sumnja u stvari? Neznanje, je tako? Jer onaj ko sumnja, on ne zna. Rad čega sumnja? Zbog neznanja. Da zna, bio bi u to čvrsto ubijeđen. E, kad nije opravdan on se sumnjom, znači da neće biti opravdan sa neznanjem. Naprotiv, sumnja je jedna od, od, jedna od, od vrsta kufra, je li tako? Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِنَّا لَفِي شَكِمْ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيمُ Kažu nevjernici svojim poslanicima mi smo u velikoj sumnji nasprem onoga čemu nas ti pozivaš. Mi mnogo sumnjamo u to što ti u što nas pozivaš. Zatim kaže وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِمْ مِنْهُ مُرِيمُ govori o onima koji su naslijedili Teurat. Pazite ovo dobro. Innal ladina urithul kitaba min ba'dihim. Oni koji su naslijedili knjigu, znači Teurat poslije njih. Šta su? Oni su u velikoj sumnji u njega. Pa ova sumnja, to je njihovo zna. Oni su u velikoj sumnji u njega, odnosno nevjerni, nevjernici su u njega. Kao i ovaj umet. Naslijedio je Kur'an. Kur Generacije su naslijedile Kur'an. Ali šta? U velikoj sumnji su ovaj Kur'an. U velikoj sumnji su ovaj Kur'an. Taj Kur'an, on je zamrtan, fino, lijepo, u, peški, u peškiri, stoji negdje u regalu i tako dalje. Ali se u njega otvorena sumnja i ta sumnja se izražava javno. Samo jesu li se domogli prevoda pa da vidi šta to znači odmah izražavaju svoju su sumnju. Ili jednostavno odbacuju ili ne vjeruju i kažu ma ovo je pogrešno prevedeno, ma to je nemoguće. I tako da. Znači, sumnja je u stvari neznanje. I obavještava Allah subhanahu wa ta'ala da oni ne znaju kad govori o, o, o nevjernicima, je tako? Šta su govorili? Inna dhunnu illa vanna vama nahnu bi mustejka i nin, mi smo samo mislili i sumnjali, jel tako, i nismo bili ubije, ubijeđeni. Pa šta je ovo što nisu bili ubijeđeni? U stvari je to njiho, njihovo neznanje. Pa i Allah spanova tala pored toga korist zbog njihovog slipog stjeđenja i, sma, i Allah spanova tala ih je proglasio nevjernicima bez obzira na njihovo slijedjenje, bez obzira na njihovo neznanje, bez obzira na njihove sumnje, u stvari su to sumnje, neke šubhe i tako dalje, ništa im od svega toga nije nije bilo opravdanje. Kaže Ibn, Kuda, uh, Ibn Kudame u svom dijelu Raudatun Nadir Vajunnetul Munadir to je dijelo iz Usulul Fikha. Kaže, <clears throat> govori o tome Ibn Kudama govori o tome da nije svaki mučtehid da pogodi istinu. Da li svaki mučtehid, znači kad ištihadi, na kraju dođe do određenog fikskog rješenja, tako širijatskog rješenja, jel svako od njih pogodi? Jel sve istina što oni, svi ištihadi su istina? Kaže, nije svaki mučtehid da pogodi. Pa kaže, Znači, učenjaci smatraju da nije svaki muštehid da pogodi, nego je istina jedno od tih mišljenja. Samo jedno. Istina je samo jedno od tih mišljenja. Mnogi se ovdje zbune. Pa mi stalno ističemo, istina je jedna, istina je jedna, ispravno je samo jedno mišljenje, a onda kažu, jel tako, neki, e, neka vraća se zbune, pa kažu, nekad bude i, da oba bude istina. Na primjer, pa kaže eto i kamet ono, da se uči kao ezan, je tako, tekvir mu četiri puta, ostalo po dva puta, i, i kamet da se uči tekvir dva puta, ostalo po jedno, oba dvoje istina, jest to jedna istina po tom pitanju. <laughs> Opet je jedna istina po tom pitanju. Znači nije istina da je ispravno samo jedno od tog dvoga, nego je istina da je ispravno oba, oba dva načina da su prevnešena u su, u sunnetu. Pa opet istina jedna. Koja? Da se oba dva načina došla u sahih pre predajima. Eto, to je opet istina jedna. Znači, nikad nisu dvije istine. Pa kaže, navodi dalje, a tvrdi džahir, taj neki džahir, tako se zove, a tako, on tvrdi nasuprot čitavog islamskog ummeta da čovjek, jel tako, koji ne prihvati islam ako je trudio se i gledao i nije mogao da sazna istinu bude time opravdan i da nije griješan šta kaže Džahev ako čovjek sad sjede i čtihadi je li islam istina koja je vjera ispravna ištihadi, izučava se, trudi i ne otkrije da islam istina, nego jednostavno nije mogao to da ovaj, dokući svojim ištihadom, da je time opravdan, jer on je se tru, trudio da nađe istinu. Kaže da je time opravdan, je tako? Pa kaže Ibn Kudame dalje. Ono što je rekao Džahid je batil, znači sigurno. I to je kufr u Allaha subhanahu wa ta'ala ono što je rekao Džahid, da je čovjek opravdan, ako ne dokući da je islam istina, je tako? Zato što je se trudio, kaže je batir i to je kufru Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta znači Džahid je? Ono što je rekao nevjerstvo, znači kafir. I to je odbijanje od Allaha, odbijanje od Allaha subhanahu wa ta'ala vraćanja Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom Rasulu sallallahu alaihi wa sallam zato što mi sigurno znamo da je Rasul sallallahu alaihi wa sallam naredio i židovima i kršćanima da prihvati islam i da ga slijedi i da ih je korio zbog toga što su ustrajavali na na čem? na židovstvu i kršćanstvu i da je se borio protiv njih je tako? i ubijao punoljetnje od njih od koga? židova i kršćana, je tako? A mi znamo da je među njima bilo vrlo malo onih koji su znali i iznata nisu htjeli da prihvate islam. Od židova i kršćana, jesu oni svi znali, a iznata nisu htjeli da prihvate islam? Nisu. Mali je broj među židovima i kršćanima koji su znali i iznata nisu htjeli da prihvate islam. A šta je sa ostalima? Ostali su, znači većina njih bili obični sljedbenici svojih oče, očeva. I nisu poznavali muđize Rasula sallallaha rimsel. I nisu, znači, znali za njegovu iskre, iskrenost, da je on zaista posla, poslanik. Jesu li time bilo opravdano? Nisu. Može li za njih, znači evo, oni su se trudili, jel tako? Nisu mogli da dokuće istine, međutim, ništa im od toga nije bilo opravdanje. Ajeti koji na upućuju su brojni, ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُ To je mišljenje onih koji ne vjeruju. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ To je vaše mišljenje koje ste mislili o Allahu pa vas je upropastilo. Pa vas je upropastilo. Šta ovo znači? ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُ Tako su mislili, tako su do tog stepena su spoznaje i saznanja do došli nevjernici. Tako misle nevjernici, jel tako? To je bilo mišljenje nevjernika o Allahu koji ih je upropastilo. Dotuk, dot, da, da je mišljenje, znači ištihad, i ono dok le dođeš sa mišljenjem do rezultata, nakon istraživanja, da je to opravdanje i da je to istina, pa zašto bi ovi bili upropa, upropašteni? Oni su upropašteni zbog svog mišljenja. In hum illa je Oni samo misle, sumnjaju. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ Oni računaju da su na nečemu. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Oni računaju da su upućeni. I brojni ajeti, kul hel nunabbiukum bil akhsarina a'mala, ovi koji smo malo prije spominjali u suri Kehf, da vas obavestimo ko je najveći gubitnik, čija zdjela najviše propala, alladina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa yahsabuna annahum annahum yuhsinuna sun'a i oni koji je trud na dunjalku propao, a oni se nadaju da je dobro ono što ra, rade, da je ispravno ono što radi. Pa kaže na kraju zadnja rečenica, kogod tvrdi da onaj ko učini kufr iz pogrešnog tumačenja ili rad toga što je on ištihadio, je tako, ili je pogriješio, ili je njekoga slijepo slijedio, ili je neznalica, da je opravdan, on se suprostavlja Koranu i Sunnetu i iđmao bez ikakve sumnje. I šta još? On se suprostavlja šta? Kur'anu, sunnetu i izmao. I šta još? Kaže. I on mora, mora pogaziti ovo svoje pravilo. Koje? Ovo koje je sad rekao, da čovjek može biti opravdan čime? Znači, da je čovjek opravdan tevilom, neznanjem, i šubhom i tako dalje. Kaže, mora pogaziti to svoje pravilo. Jer kad bi išao po tom pravilu da je čovjek opravdan ovim stvarima, sam bi izašao izvjere bez ikakve sumnje. Na primjer, kao kad bi posumnjao, znači, kad ne bi, ili kad bi zastao u tekfiru onoga ko sumnja u poslanstvu Muhammeda sallallahu alaihi Onaj ko sumnja u poslanstvu Muhammeda sallallahu alaihi Šta je sa njim? Nevjernik. Je tako? Šta je onaj ko sumnja u njegov kufr? Nevjernik isto. Zašto? Zašto? A ovaj ko sumnja u poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, šta je ono stvari ne zna? Ne zna li? Zašto sumnja? Zato što ne znamo džize, ne zna, jel tako? Razumite? Iz neznanja sumnja. Jer ta sumnja nije ništa drugo do neznanja. Pa ako bi išao do kraja onaj ko kaže da je opravdanje za kufr, da je neznanje opravdanje za kupus. Kad bi išao tako do kraja po tom pravilu, sam bi na kraju izašao iz vjere. Jer i on sam će morat na kraju pogaziti to, to pravilo koje je postavio i kojim hoće da opravda muš, mušrike. Ja mislim da je vrijeme isteklo a, i da je ezan blizu, a i vidim da ste umorni ili ovdje previše lijepo i vruće. Ovdje je previše lijepo i vruće. Ha. Bolje je bilo taj ders negdje malo u drugačijim uslovima. Dole mehak, tepi, gore vruće, lijepo. A, osvijetljeno sve milina i onda dobro. Uglavnom, šta je sve ovo što smo i večeras pričali? Na što se to svodi? da se ne može kazati da je generalno znači opravdan čovjek u velikom širku i kufru čime neznanjem, šubhom, greškom, e, pogrešnim tumačenjem i tako dalje. Ne može se reći. Ne može se reći. A vidjet ćete, poslije ćemo govoriti, da može nekad učenjaci spomenu za nekog da bude opravdan, je tako? Pa kad spominju da je opravdan, opravdan spomenu nekoga koji je odrastao daleko u pustinji, je tako? Ili je skoro prihvatio islam i tako dalje. Pa se opravdanje svodi tako na neke rijetke slu slučajeve i rijetke situacije. Allah najbolje. Allah najbolje zna. Allah najbolje zna. Zato, braću, molim Allah subhanahu ta'ala da nas srčuva od džehla i neznanja. Molim Allah subhanahu ta'ala da nas uputi na pravi put. Molim Allah subhanahu ta'ala da nas učini od onih koji će ljudima Allahove dokaze dostavljati i Allahovu vjeru dostaviti, koji će istinski u ovu Allahovu vjeru pozivati. I molim Allah subhanahu ta'ala da nas učini pretečamo u svakom hajru da nas učini pretečama u svakom hajru i da nas učini od onih koji će imati nagradu za sve one koji se poslije za nama na ovom putu pobedu. Molim Allah subhanahu ta'ala da nas sačuva od grešaka i pogrešnih postupaka i da nas ne učini od onih za kojim će se ljudi u greškama povoditi. Pa onda da snosimo i svoje i njihove grije. Da nas Allah subhanahu ta'ala od tega sačuva. Allah vas nagradi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas obilno nagradi za sabor i strpljenje. I posljednja dova je Alhamdulillahi Rabbil Alamin.